Їй здалося, що він усе ще стоїть за дверима, і вона сказала Я люблю чоловіка. Але тепер уже на неї натиснула клава. Здавалося, вона чинить їй допит суворо, неупереджено, хоч невідомо, для чого це їй потрібно. Ти певна? Ірина розгубилася. А як же? Він такий запальний уважний, чуйний. Запальний, уважний, чуйний, повторила з притиском клава, і Ірина спалахнула. Їй аж забракло повітря. Вона зіпнула ротом, безпорадно вимахнула рукою, але враз знайшла неждане, вже несподіване опертя, і він. Він любить мене божевільно цілих шість років, та ні ще раніше. Я ще тоді була пацанка, любила і не любила, більше піддратовувала, комузилась, ще нічого не знала дев'ятий клас, не вміла розв'язати задачку з двома поїздами. А це засікла одразу, як він ніяковіє од мого погляду. Я клякну щось за столом випробовую. А коли він вибрався, перестав до нас ходити, місця собі не знаходила. Мені ніби не вистачало чогось. Хоч і з іншими хлопцями ходила, але те минало як дим. Не вистачало цяцьки, сказала Клава. Дурне ти мелиш. А він як довідався, ну, як мати сказала прийшов і струсив мене просто з вишні, хоч і тоді довго не освічувався. А потім, коли освічився, це було таке шаленство. І так воно і по сьогодні. Вона почервоніла. Щастить, сказала Клава. Ірина здивовано звела великі дугасті брови. Ти заздриш? «А вже ж, Коли б мене так любили. Ой, Клавко, спалахнула Ірина. Хто б уже казав? Повз тебе жоден мужчина не пройде, щоб А ну їх усіх. І клава несподівано грубо вилилася. Тільки й норовлять, щоб затягти в темний закапелок і одразу ж чкурнути під затишне крило рідної жінки. На слові рідної вона саркастично скривила губи. Може, я і сама вже не здатна на велику чисту любов, але хочеться. Хочеться зустріти когось такого, щоб він не тільки фізувався перед тобою яка в нього велика зарплата і куди його висунуть, розказав про себе щось потаємне і гарне, щоб пожалів тебе, щоб не думав, шукаючи штани про кар'єру та про те, чи його не бачив хто з сусідів, щоб почитав вірші. Ти знаєш, посвітилася вона спогадом, я була познайомилась з одним. Він читав вірші, але був якийсь трохи дивакуватий. Вона замовкла, спостерігши, що знову розпотякалася, розкрилася, і запитала, вертаючись до перерваної розмови. І ти теж любила? Звичайно. Кажу ж, на початку він видавався мені якимось ну, дуже розумним, героїчним і трошки кумедним. Я боялася, що дівчата сміятимуться, а тоді перестала боятися. Полюбила по-справжньому. Усе в ньому мені подобалося. Навіть отой сміх, який і справді з незвички декого ошелешує, його бурхливість і наївність. Я любила його, тобто люблю. Любиш? запитала Клава жорстко.